Ја ќе се, ја ќе се задржам уште малку на осма глава римјаните. Некако ми е така. Убава. И тоа конкретно прецен на првиот стих, кој што е неверојатно убав. А, би си рекол, тука се содржи целата радостна вест. Но, прво да почнеме со една појава која што е се почеста вчера се спомна на службата, па и денеска некој ја спомна, депресија. А, навистина се повеќе и повеќе застапена во светот како болест. Да, модерна болест и тоа пред се застапена во модерниот свет. И немате такви депресивни луѓе во овие другиве, а, третиот свет, како го викаат, или не знам. Да имам некои податоци кои што кој знае колку се точни, меѓутоа и да се точни навистина се алармантни. 20 милиони има заболено само во Соединетите американски држави од депресија. Огромна бројка, тоа е една, една десетина скоро таму. 200 милиони на светско ниво. 70 милиарди долари се трошат околу оваа болест, значи за лекарства, дали, смирувачи, овие и така натаму. 70 милиарди долари, замислите. Која пара тука некој се богати и текако? 50 милиони рецепти, ова е малку понова вест што ја најдов, 50 милиони рецепти минатата година во Англија биле припишани во врска со депресија и нели тие анкциозности, сите тие видови на болести. продажбата на антидепресиви скокнала во последно време за 800%, замислите си, какви се овие бројки страшни. Да, некои се богати, да, реков. Е сега, може да е еден проблем, иако не е најголемиот проблем тоа, но секако, исхраната, самата исхрана, нема да се задржиме нова, меѓутоа мора да го нафрлам ова како податок, да не заборавиме дека И исто така имаме една вест за здравствената реформа. Серотонинот. Концентрацијата на серотонин во мозокот многу е битна. Значи, го менува расположението, ако го нема во доволна концентрација. Тоа е нели оној хормон на срекета, така нарече. тоа е невротрансмитер, значи, хемиски гласник, така нарече. Или биохемиски дериват на триптофанот, а триптофанот е што? Знаете ли? есенцијална аминокиселина, едно од есенцијалните аминокиселини. Сега, кога веќе зборуваме за есенцијалните аминокиселини, ќе спомнам само кај ги има комплетно, комплетни се во спирулината, колку јас знам, и во киноата. Не знам дали користите киноа, киноата толку лесно се вари, толку е, толку, да, скапа е, малку е поскапа, меѓутоа, не е ни кој знае колку скапа, која ќе нема да јадете ви секој ден, ќе имаа пазара. а, Но не само таму, тофу, семки од тиква, сусам, бадеми, ореви, соја, јадеме ли ние вакви работи, Уј. Че ова исто така може да допринесе да, да го немате во доволна количина, значи тој серотонин. Тој триптофанот, значи, кој што делува на концентрација на серотонинот. Но не е доволен само триптофанот, туку треба да биде во содество со неколку други аминокиселини, па тука е потребно и омега-3, и сега ако сакате омега-3, не толку на рибата, туку концентрирате се на леено семе, ореви, маслиново масло, чија семе исто така. Фолната киселина е битна, леблебија, односно наут, лекја, граф, Но не е тоа главниот проблем заради што луѓето паѓаат во депресија, иако е еден од причините може да биде, че исхраната. Кога рековме во модерниот свет, највеќе е присутна оваа модерна болест и те како има врска и со исхраната. Зашто да знаеме како се храни модерниот свет. Но анкциозност, депресија, стрес и те како има често пати врска со чувството на вина. Едни имаат претерано чувство на вина, или па и, мислам, и а, ако се навистина виновни, ако навистина некому му сгрешили, значи, денеска каде да се свртите, имате нарушени меѓу човечки односи, така да не може да изостане ова чувство на вина. Кај други пак немате никакво чувство на вина, дали тоа е заради жигоса на совест, или пак затоа што криво гледаат на нештата, Видите, денеска а, може да го осудат некого за, за било што, па да не покаже никакво чувство на вина, односно да каже дека јас сум праведен, јас ништо не сум сторил. Или пак може неправедно да ве осудат и да лежите затвор, ама да не чувствувате чувство на вина, затоа што наистина сте праведни, немате ништо направено. Фала му на Бога, еве, Джиджишев го гледам во нашите редови, значи... <laughs> Добро, нема да кажам ништо. <clears throat> а, ние последниот пат која зборував а, сабота поплана, значи пред минатата сабота поплана, зборувавме за бедниот човек, И видовме еден бедник во Римјаните 7 глава и го видовме оној другиот бедник во Откровение 3 глава, кај веста за Лаодикеа. Овој бедник во Римјаните 7 глава има пренагласено и да, и со право чувство на вина, затоа што се гледа во очите на законот, како што вели Павле таму, ако не ја запознав заповедта, не посакувај, немаше да почувствувам да, да станам прекумерно грешен, да се видам всушност во суштина кој сум и што сум. И нормално тоа чувство на вина. Има проблем со чувството на вина, а бедникот во Откровение трета глава пак нема чувство на вина, односно тој има прегланагласено чувство на праведност, односно само праведност. Тој смета дека е богат, дека ништо не му треба, не, нема, нема вина, каква вина, он е праведен, он е секојаш праведен, другиот е виновен, Дори му треба, нели, лекот му го кажува Господ во Откровение 3.18, кој е, дека му треба облека, Христовата праведност, а, значи тој е гол, ама не гледа дека е гол. Значи нема ни чувство на срам, чувството на вина, нели препратено често пати, со чувство на срам. Ама тој тоа не го гледа. Значи, меѓутоа и за овие двајца бедници, и за едниот и за другиот, решението кое беше? Исус Христос, како што самиот Павле ти каже. Исус Христос е решението. И воопшто за чувството на вина, решението е во Исуса Христа. Што вели Римјаните 8.1? И така сега нема осудување, нема осуда, нема осудување за оние кои што се во Христа Исуса и одат не по телото, а по духот. Колку е убав овој стих да нема, да не чувствува, да немате осуда, да не сте осудени. Што значи да не сте осудени? Еве, ќе ви изнесат пред лицето на правдата, <laughs> така И има две можности. Или да ве осудат, да најдат дека сте виновни, предоставо на докази се надевам, кој што не е често случај тука во Македонија, <clears throat> или ќе ве ослободат. Зошто? Затоа што нема да пронадат вина и вие сте, значи, врз вас нема осуда или со други збори, што сте вие? Оправдани. Вие сте праведни. Не сте згрешиле. Немате вина. Фала му на Бога, никојаш не сум се нашел во таква ситуација и моето досие е чисто. Полиција никојаш не ме гонела за ништо. Еднаш ме пријавија во полиција. Се случи само еднаш да ме пријат во полиција и... <laughs> Мислам, тоа беше хумореска, значи, инспекторот, ајде не расправам за тоа, која се сретнахме со него, значи, човекот уште да почне да се смее за целиот тој настан, но како и да е, Сега не знам, таму подпишав нешто, пошто така беше процедурата. Дали тоа сега ќе ми биде во досие, дали го има, дали не го нема, не е битно. Тоа ме не ми е битно. Битно ми е горе во небесните книги, во книгата на животот, какво е досијето моје. Но, ќе речеме, па добро, ние сме, нели, примерни граѓани, нити крадеме, нити ништо. Но, Иако немаме во полиција, иако може би сме чисти, што, ли, што вели истиот Павле во Римјаните трета глава? Ајде да читаме од, да се подсетиме на таа трета глава, од десетиот стих. <clears throat> Римјаните три, од десети стих. Како што е напишено, нема никој праведен, нема ниту еден. Нема разумен, нема кој да го бара Бога. Сите застранија, сите заедно станаа неполезни, нема кој да прави добро, нема нито еден. Нивното грло е отворен гроб, измамуваат со јазиците, змиски отров под нивните усни. Устата им е полна со клевета и горчина, нозете им се брзи за пролевање крв, за постување и беда се по нивните патишта, тие не го познаваат патот на мирот, нема Божи страв пред нивните очи. И 19 стих, Вели, а знаеме дека се што вели законот, им го зборува на оние кои што се под законот, за да заними секоја уста и за да биде целиот свет виновен пред Бога. Значи, затоа што сите сгрешија подолу, ќе кажа во 20 стих, сите имаат вина, така ли? Сите се виновни. Еве и самиот стих што почитаме 19 вели пред законот, пред Божиот закон Сите сме винови, целиот свет, никој не може уста да отвори. Заради тоа ни треба прошка, заради тоа ни е потребна оваа состојба за која што ќе зборуваме во Христа Исуса. Зато што само тие што се во Христа Исуса се праведни, само тие, за тие нема осудување. А најубаво е чувството кога, значи, немаш вина, мирно спиеш, значи, нема тука ни анкциозност, нема ни пањање во депресија, нема. Сите тие работи многу поврзани со чувство на вина, и така. Иако реков дека една група која што станува се поголема, оние кои што се сожигоса на совести, исто немаат чувство на вина, ама не значи ке не се винови, тие затоа што совести ми жигоса, па не чувствуваат вина. Тоа е веќе друга категорија. Сите сгрешија, сите се виновни, на сите им е потребен Исус Христос, на сите им е потребна прошка, на секој од нас. И се е интересно што луѓето прават разни напори за да некако се јасимнат вината од себе, па, или не знам, ете, самата состојба, самата состојба дека да ете светот оди во пропаст, дури и за оние кои што не ја познаваат Библијата, ги наведува на некои чудни работи, знаете, може да ви сте читали дека те купуваат, не знам, плацеви на месечината, што ти ја знам тамо, ке, ке ја избегнат осудата над оваа земја, а, затоа што знаат, свесни се што ја чека планета, или подземно, подземни бункери, не знам што прават. <clears throat> Но што прави христијанинот? Христијанинот е некојаш смешен и со некои своји обиди да ја симне вината, да го симне срамот од својот грб. И сега ние можеме да доаѓаме секоја сабота во црква, да не знам, да даваме десетоци тука, да постиме два пати седмично, како што вели еден познат лик таму во Библијата. И што ти не, Меѓутоа, мораме да биде свесни дека никој, ништо од тоа не може да ни ја симне вината. Може само онака привидно да не смири. Кобајаги, ете, ние сме прави пред Господа. Но тоа може само да не одведе во лаодикејската состојба, онаа а, втората бедна состојба што ја разгледавме, значи, каде што само ќе се чувствуваме, ќе чувствуваме некоја самоправедност, но каква е нашата, нашиот однос кон Бога и стојалиште кон Бога, тоа е, тоа е најбитното. Има еден стик во Стариот Завет, во Исаија 4 глава, <clears throat> првиот стик, кој што е наистина интересен и многу се однесува токму на ова наше време, односно на воопшто, ако го заеме христијанството за ова наше време. Много интересен стих, често пати знаеме да го цитираме. Четврта глава Исаја, први стих. И седум жени ќе се фатат за еден маж во оној ден. И сега некој ако буквално ќе рече ова маживе ги нема, па ќе мора <laughs> но во духовна смисла, ако жената нели е црква, седум жени, значи а седмицата знаеме како целосност, нели, означува, ќе се фатат за еден маш, А ќе видиме од контекстот на стихот дека може лесно да се каже дека за мажот се, се однесува на Исуса. И вели и ќе речет, ќе јадеме свој леп и ќе се облекуваме во своја облека, дај ни само да го носиме Твоето име, да се нарекуваме христијани. Симни го од нас си од наш срам. Значи, дај само симни го срамот да се наречеме христијани, и тоа е тоа што сакаме. Ама, ќе си јадеме свој леп и ќе се носиме своја облека. Во превод, <clears throat> не е битно сега што проповедаме, што дали е вистина, дали Не е битно тоа. Ние си јадеме наш леп. И со своја праведност, со своја облека. Но само да го носиме името христијани, и да се тргне срамот, да нема вина, да немаме вина. Па, горе-долу, тоа е христијанството во денешниот свет. Обшто зборувам. Уште од самиот почеток, значи тоа не е некоја а, појава во последно време, туку од самиот почеток Адам и Ева згрешиле што згрешиле, чувство на вина, страв, срам и се обиделе да го покријат нели срамот. Успеале ли во тоа? Не. Господ подосно, нели, ке, ке им го покрие. Не успеале со оние прегачи од, од смоквини лисија кои што ги направиле. <clears throat> На Лаодикеесот, кој што го спомнавме, нели, Господ му вика, му го предочува лекот и му вели, ајде само да се подсетиме на 3.18 стикот, Откровение 3.18, меѓу другото, нели го советува да купи злато пречистено во оган, знаеме тоа е верата и љубовта, за да се збогатиш и бели облеки, за да се облечеш на Христовата праведност, да не се појави срамотата на твојата голотија и очна маст, Свети Дух. Само Господ може да ја покрие, да го покрие срамот, да ја покрие вината. И тоа облекувајки се во Христовата праведност. Че решението за секоја вина, за чувството на вина, со тоа и за депресија, за анкциозност, за немир и така натаму, е повторно во Исуса Христа. Сиде оние кои што се во Христа Исуса, за нив нема осудување. Вината е тргната, мирно може да спијат, кои што одат по телото, кои што не одат по телото, току одат по духот. Е сега, во Христа, Што значи ова во Христа, иако на пауката исто така се спомна, меѓутоа ете малку повеќе денеска. Прво, самиот прв стих во Римјаните 8 глава што вели? Да си во Христа Исуса, тоа значи да одиш по духот, а не по телото. Тоа е првото нешто што го гледаме од, уште од овој стих. Дотвориме во второ послание до Коринќаните. 5.17. Второ послание до Коринјаните, 5 глава, 17 стих. И овој стих може би се кажува, но? да го прочитаме. И така, ако е некој во Христа, тоа е ново создание. Старото помине, ете, се стана ново. Па да, ново создание. Ние сме сите во, во тело родени и сите телес, телесни сме. И сега за да станеш, за да се родиш од дух, односно за да станеш ново создание, како што Исус му вели на а, Ник, да, Никодим, што му вели? Мора да се родиш наново, да се родиш од вода и од дух. Чи мора да станеш ново создание. Во Христа Исуса стануваш ново создание. За да живееш по духот, мора да се родиш од духот и да живееш по духот, а не по телото. Телото треба да биде раснато, треба да умреме за своето јас, како што зборувавме и во шестата глава Римените, па и во седмата исто така тоа се спомнуваше. Одиме на други стикови во прво Јованово послание, втора глава. Втора глава, пети и шести стих. Ова се стихови кои што опишува, значи, кој е, кој е таа состојба и што значи таа состојба во Христа Исуса. Значи, прво Јовано втора глава, пети и шести стих. Кој го пази неговото слово, во него на вистина љубовта кон Бога стигнала до совршенство. По тоа знаеме дека сме во него. Кој вели дека останува во него, тој треба да оди како што одеше тој. Излишно е да кажуваме дека која се спомнува овој глагол често пати оди, се мисли на живење, на живот. Значи, оној кој што е во Христа Исуса го пази Божето Слово и живее како што живееше Христос. Живее еден богоугоден живот, како што и самиот Исус живееше доека беше на земјата. Прво Јоанова, трета глава, 24 стих, значи следната глава, 24 стих. И кој ги пази неговите заповеди, останува во него и тој во него. И по тоа знаеме дека тој останува во нас, по духот кој, кого ни го дал. Оној кој што е во Исуса Христа го пази Словото, ги пази заповедите. И тоа, ако читаме Римјаните 8 глава подолу и имавме и полка, ќе видиме како тоа ги пази заповедите, како тоа го држи законот. Не дека ние го можеме тоа, заради нашето слабо тело, не можеме да го држиме законот. Тоа е факт. Туку, бивајќи во Христа Исуса, самиот Исус го живее животот повторно преку нас и, и, и го држи законот. Единствено, тој го одржал. Целото проклество паѓе врз него не врз нас, ние сме во Него. Тој го превзел целото проклество на гревот. <clears throat> Филипјаните трета глава, овие се исто многу интересни стихови. И се, сите овие се, да, дел од нив стихови на Јован, но повеќето на Павле. Филипјаните трета глава. Осми и девети стих. Во суштини, јас и сега сметам се за загуба заради преважното познавање на Христа Исус. И пазите, сега, пред овој стих, нели, Павле се фали, а, како и секој фарисеј, или, еве, Лаудикејец ке ставиме, затоа што и фарисејот има проблем со легализам, и Лаудикејецот исто, и обрзан, и се, и безпрекорен во држањето на законот, се фали. Ама вика, ако треба да се фалам во тело, еве јас се фалам во тело. Ама кога се сретнал со Христа, кога е, како што вели во седма глава Римјаните, ја спознал заповедта и законот, суштински го запознал, сватил сушност дека е многу грешен. И сватил дека сето ова е зафрлање, джубре. Значи, затоа вели, во суштина јас и сега се сметам за загуба заради пребежното познавање на Христа Исуса, мојот Господ, заради кого изгуби се и се сметам за отпад, за да го придобиам <clears throat> Христа. И сега деветиот стих вели, и да се најдам во Него. Да се најдам во Христа. Што значи тоа? Е, што значи? Немајки своја правда, која доаѓа од законот. Е, Павле го разбрал тоа што евреите не го разбрали, нели? како што видовме последните стихови од 9 глава. Што, што значи да се најдем во Него, во Христа? Немајки своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога, врз основа на верата. <clears throat> Тоа значи да се најдеш во Христа Исуса, да бидеш оправдан со вера. Затоа што обидувајќи се да се оправдаш со дела, на било каков начин, нема да имаш мир. Нема да можеш да ја тргнеш вината. Повторно и се уште си под осуда и на законот и, и грешен си и така натака. Значи, пак ја опрочитам за да се најдам во него, немајки своја правда која доаѓа од законот, туку по правдата која доаѓа преку верата на Христа, правдата од Бога врз основа на верата. Тоа значи да се најдеш во Христа. И не само тоа, кога сме веќе кај го спомнавме нели и мирот, значи спокојство на душата. Кога немаш вина, покриена е твојата вина, оправдан си, тојаш имаш и спокој. Како го, доаѓам, го добиваме мирот? На истиот начин. Римјаните 5.1. И така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бога, преку нашиот Господ Исус Христос. Значи, како имаме мир, како добиваме мир со Бога? И тоа е оној мир кој што го надвишува секој ум, нели, како што вика таму, од друг стих оправдани преку вера имаме мир со Бога, се помируваме со Бога. И мир, и спокој, и нема вина, нема осуда, нема причина да се паѓа во депресија или не знам што. А тргнеме по телото, е, тогаш може и депресија и се живо. А тоа значи, мислам, има и ситуација, да не спомнувам. Да не да се пронајде некој случајно во тоа, па да рече... А како да останам во него? Многу убава парабола, кажал Исус, за тоа. Ке се сетите ли која парабола зборува токму за тоа, да бидеме во Него, во Христа, и ако сме во Него, ќе дадеме плод. Ако не, таа прачка се сече, па се фрла во огамот за лозата, 15 глава Јован, да ги послушаме овие многу убави зборови. Јован 15 глава, од први до 7 стих. Јас сум вистинската лоза и мојот татко е лозарот. Тој ја отстранува секоја прачка на мене, што не дава плод, а ја чисти секоја што дава плод, за да даде повеќе плод. Вие сте веќе чисти заради словото кое ви го зборував. Останете во мене, како и јас во вас. Еве го повторно тој концепт и во Римејите 8 глава. Павле ќе оспомне. Значи, не само ние во Христа, туку и Христос во нас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не остане на лозата, така ни вие, ако не останете во мене. Дали заближуваме дека ако не остане, ако не сме во Христа Исуса, нема никаков плод кај нас. Ќе го нема плодот на духот. Нема ништо од тоа. Јас сум лозата, вие сте прачките кој останува во мене, колку пати <clears throat> повторува значи овде, со истите зборови Јован. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод. <laughs> И ова е сега, може би, најбитното што треба да го запечатаме во умот. Зошто без мене не можете да направите ништо. Ништо без Христа. Ништо, точно, ништо. И со вина, и осуда, и се без Него. Затоа решението за било каква бедна состава, за едниот бедник, за другиот бедник, за чувството на вина е само во Исуса Христа. Ако некој не остане во мене, и се ова другата состојба, ако некој не остане во мене, што? Осуден е. Значи нема осуда само за оние кои што се во Христа Исус. Оние другите се осудени по автоматизам едноставно. Виновни се, цел свет е виновен, само оние кои што ќе бидат оправдани <clears throat> во Христа, ќе бидат спасени. Оние кои што, ако некој не остане во мене, тој ќе биде изфрлен надвор како прачката која што е исушена. Ги собираат и ги фрлаат во оган и ги горат. Знаеме за каков крај овде станува збор. И продолжува понатоме веле седмиот стих, ако останете во мене и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Многу ветување исто. <clears throat> Нормално, ако сме Христој, Господ ќе се потруди да ни биде се како што треба. Најнапред барете го Божето царство и неговата правда, а се друго. Не се сегирате за се друго. Господ мисли на тоа, Господ знае. И, ајде да не должам, не мора да читаме Римјаните 8 глава, скоро читавме. Захарија 3 глава една убава слика за симнување на вината. Со веле, со, со правосвещеникот, нели Исус таму, кој што е спомнат. Захарија, трета глава. Веле свещеникот, да овде веле. Потоа ми го покажа Исуса, веле свещеникот, значи од први стих, кој стоеше пред Господовиот ангел и сатаната што му стоеше одесно за да го обвинува. Овде имаме како една како една судница, значи. Ба па скоро гледав, сега скоро правда за сите се викаше филмот врз основа на вистински настан во Америка во 30-тите години како неправедно осудуваат една група на црни момчиња како силувале наводно две бели девојки. Тоа воопшто не беше вистина, значи не постоеше такво нешто, меѓутоа заради состојбата таму во тие судови, па ки ги осудеа, па потоа целиот живот, буквално еден од тие адвокатите таму го поминал во борба да се докаже нивната, нивната невиност. Интересно. Че овде имаме една, значи, една судска слика, како во суд да се случува, гјалот од една страна обвинува <clears throat> господовиот ангел, кој што е Исус, <clears throat> тоа е друга тема, брани, И Господ му рече на сатаната, Господ да те прекори, сатано, Господ кој, те, кој го избра Ерусалим да те прекори, не ли е тој глам на од оган? И наистина, за ова сме зборувале, мислам и Јани, скоро зборуваше, токму тоа сме ние, ние сме главни извадени од оган. А Исус беше облечен во валкани облеки, доека стоеше пред Господовиот ангел. И да, обвинителот, гјавот, има многу силни аргументи против секој од нас. Ние тука паѓаме сами, нема шанси. Сите не сме упрекршили законот, сите не сме виновни. И каде е решението? <clears throat> Фала на Господа што го имаме Исуса. И тој е наш адвокат, застапник. А ангелот им се обрати на оние кои што стоја пред него и им рече, колку бува слика, која што ја промашија, мислам дека во две полуки дори, ако се сикавате на она полука кој што имате, имаше насловна страна каде што имате човек кој што е облечен во валкан облека, па Исус го загрнува врста валкан облека со нели чиста бела облека, што е мислам многу погрешна слика, еве вистинската слика. Што вели овде? Соблечете и од него тие валкани облеки. Значи се облаката нечиста таа валкана облека и му рече, еве, <clears throat> ја симнувам од тебе твојата вина. Нема осуда. И те облекувам во скапоцена облека. И дури продолжува вели, ставете му чиста капа на главата. Те му ставија чиста капа на главата и го облекува во скапоцена облека во присуство на господовиот ангел. Колку боа слика. Решението е само во Исуса Христа, во ништо друго. Ние го знаеме ова и ние не би требало да имаме проблем. Да, нормално луѓе сме, често пати и ние знаеме да дојдеме до конфликт, па да ги нарушиме меѓу човечките односи, така натаму, па не знави сето тоа. Но, имаме начин, знаеме како и да се покаеме, да се измириме со Господа и не треба да, <clears throat> не знам, завршиме, не да е Боже, да посегнеме по психијатар, по не знам. Е, вчера имавме тема, ја читаме, почнавме да проучуваме книгата Ум, карактер и личност“ и вчера читавме за опасностите на психологијата. Да, Че значи, преве па видовме, значи, какви милиарди се фрлаат, пари се трошат, значи, тоа некој се богати, а нема ефект. Е баш Сабајлево, заборев да спомнам, читав еден случај на некоја британка, не знам која беше, која што 30 години користела разни тие антидепресиви. Де еден па не знам, не знам какви симптоми ќе се појават. Ајде кај докторот, ајде друг антидепресив. Ајде ќе тера некој време, ајде трет, ајде четврт. Станало зависна буквално од тие антидепресиви. <clears throat> И решение нема. И дури вели самата дека многу повеќе им помогнале оние нели групи како што ги имаат тие, како ги нарекуваат тие социјално, не знам какви групи, кои што се собираат луѓе од иста болест, од ист, со ист проблем и разговараат меѓу себе. Вика, тоа многу повеќе помогнало околу било каков лек. А колку повеќе помага Библијата? Нам, како на христијани, најдобриот антидепресив е ова, Божјата, Божјата реч. Лек за било каква анкциозност, немир, било што, чувство на вина, тоа е Библијата. Во Христо Исуса нема особа. Нека Господ ни помогне да бидеме во Него и да се задржиме во Него. Амин.